BIOIMITADO En la jaru 1997, Usona verkistino popularigis novan terminon BIO-MIMETISMO. Eble, en esperanto, oni devus preferi la traducon BIO-IMITADO. Gi celas nomi FACON EN SCIENZO, ciu provas crei novain obiectoem au systemoin sub la inspiro de structuroi quiui existas en la naturo. Oni ec fondis instituton de bioimitado, fonditan en la iaro 2006 en la substato Montana, en Usono. Practicae exemploi de atingoi de tius scienza faco estas gluajoi similae al substansoi troveble en la piedoi de spezzo de zerto. Alia estas materialo quio puridias sub pluvo, quiel lotus flora petalo, al complexae sistemo in cui tutte ne existas mal sparado, quiel en la ecologia sistemo de natura arbaro. En cequio iaro 2017 oni feste rememoras la attingon de unu bella exemplo de successo ene de bioimitado. Nome, en la iaro 1997, ciam la rapid traino en Japanuio attingis la rapidezon de 270 km hore, la entrepreno quiu productis gin alfrontis gravan problemon. Ciam la traino eliris el tunelo, ocasis ne el tenebla bruego, ciel explodo, audebla quelc cent metroin for. Tio causis grandan genon en la circauajo. Felice, unu el la ingenieroi, quiu havis quil hobion la observadon de birdoi, trovis la solvon li observis che la eta alcedo plongias en la aquon en rapidega movo cae tamen ne sprutsigas aquon. Quancam gieniras en densan aquan medion, el mal densa aera medio. Cae li trovis che la secreto estas la formo de gia beco. La ingeniero desegnis plura in in por la antaua parto de la traino, cae tio ciu causes malplei da bruo estis prezise tio ciu imitis la becon de alcedo. Alia factoro ciu productis la trainan bruegon estis metalla retforma structuro ciu cusas sur la supra parto de la traino cae provisas electron al gi. Tie, la aero dum la movigiado, causes kirloin, cae turbuladon. La ingeniero desegnis a li structuron similan a la plumoi de noctuo, citiu birdo estas conata inter alie pro sia silenta flugo. Tio malpliigis la trainan bruon. Sub tiu sama ret structuro, li crome desegnis surfazon, tutte glatan, imite ala tutte glata ventro despezzo de pingveno il la Antarcta regiono, conata prosia facila glitado sur aquo. Resulte de tiai lertai shanjoi, rapid trainoi en Japanuyo povas atingi la rapidezon de 320 km hore, tamen sen tro abruado. Non tempe, la fervoia reto en tiulando estas usata de multe milionoi da homoi ciutage. Gi estas strategie grava servo. Per bioimitado, oni povas evoluigi gin al contentiga resulto.